Een gebed van Moeses, die man van God, Jere, die was voor onze toevlug van geslag tot geslag. Voordat die bergen geboren was en die aarde en die wereld voortgebring het, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid is een God. U laat die mens terugkeer tot stof en sê, keer terug, hoe mensekinders. Van duizend jaar is een uwe soos die dag van gister als dit voorbij schiet, en soos een nachtwolk. Weggespoel het julle, hulle word is slaap, in die morgen is hulle soos die gras wat weer uitspreid, in die morgen bloei dit en spreid weer uit, in die aand snij een mens dit af, en dit verdor. Want ons vergaan dier het toeren, en dier die grimmigheid word ons verskrik. Jy stel ons ongerechtighede voor u, ons verborgen sondes in die lucht van uw aangezicht. Want al ons dagen gaan voorbij dier die grimmigheid, ons breng ons jaren dier soos gedachte. Die dag van ons jaren, daarin is 70 jaar, of als ons baie sterk is, 80 jaar, in die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, want gauw gaan het voorbij, en ons vlieg daarin. Wie ken die sterkte van die toeren en die grommigheid, ooreenkomstig die vrees wat aan u verskuldig is? Leer ons om ons daar so te tel dat ons een wijze aard mag bekom. Keer terug, Heere, tot uw lang, in onverm uw Versadig ons in die more met die goede dierenheid, zodat ons kan jubel en bly wees in al ons dae. Maak ons blij na die dae waarin u ons verdruk het, na die jare waarin ons onheil gezien het. Laat die werk vir die knechte sigtbaar word in die heerlijkheid oor hulle kinders. En laat die lieflijkheid van die Heere onze God oor ons wees, en bevestig die werk van ons handen oor ons, ja, die werk van ons handen, bevestig dit.